بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por la noche cuando lo cubre todo con su oscuridad, والنهار اذا تجلى por el día cuando se manifiesta con su claridad, Por quien creó al hombre y a la mujer. Por todo ello juro que sus acciones son distintas y obtendrán en la otra vida la recompensa que éstas merezcan en cuanto a quien dé caridad nos tema y crea en lo más sublime le facilitaremos el camino del bien que conduce al paraíso mas quien sea avaro se crea autosuficiente y niegue lo más sublime, le facilitaremos el camino del mal que conduce al fuego del infierno. Y de nada le servirán sus riquezas cuando perezca y entre en el fuego. Ciertamente, a nosotros nos corresponde guiar a los hombres. Y a nosotros nos pertenece la vida eterna y la terrenal. Les advierto de un fuego abrasador. لا يصلاها إلا الأشقى donde no entrará sino el perverso الذي كذب وتولى ese que niega la verdad y se aleja de ella وسيجنبها الأتقى y será apartado de él el piadoso الذي يؤتي ماله يتزكى ese que da de sus riquezas en obediencia a Allah para purificarse. وما لاحد عنده من نعمه تجزى sin esperar a cambio ninguna compensación de nadie, الا ابتغاء وجه ربه الاعلى y solo anhela la complacencia y la recompensa de su Señor, el Altísimo, ولسوف يرضى Y quedará complacido con la recompensa de su Señor.